Çdo mëngjes me Blendin dhe Blerinën, dita zë fill. Mirë mëngjes të nderuar dëgjues, po dëgjoni Dita zë fill është programi i përditshëm në Radio Rock. Ora është 8:07 minuta. Femrat zgjodhën, zgjodhën të kishin, uh, le të themi, një grevë Grevë seksi me burrat e tyre. Nuk do kryenin shërbimet e tyre martesore. Shërbimet të paktën martesore. si si siç kuptova unë. Duket sikur meshkujt napoletanë nuk qenkan aq të mirë në krevat përderisa. Uniforma e ushtrisë gjermane ka qenë seksi, um, sepse i teri ta ta bëjmë kështu, ta ta bëjmë ashtu. Po ti pantallonat brenda. me çizmet, me ato çizmet. E pa harroje pra, se s'kam më belly dance për ty. Nuk, nuk kam më belly ja. dance për mua? Të paktën jo në Pakistan. Në 104... në 104.6 MHz. Mirëmëngjes, mirëmëngjes që të gjithëve dëgjuesve të Radio Rock jemi me 104.6 MHz është frekuenca lart në kahun e, e, e përm. në qoftë se dëgjoni FM çdo mëngjes, ky është emisioni i mëngjesit, dita zë fill, fillojmë këtu në orën 7:38 minuta sot. Altin, e, na u desh të vonohemi. Ke pasur, ke pasur një natë duket interesante. Shumë interesante. Prandaj, ëh, plot me ëndrra. Plot me ëndrra. E marr me mend se ç'ke ëndërruar. Kanë qenë ëndrra, ëh? Po. Ashtu. Me dy x-a. po me dy. E po, e nisim data 5 mars sot dhe ka ardhur një shi, kështu një kohë e vrenjtur mbi gjithë Shqipërinë, jo vetëm mbi Tiranën, por mm. duket që qielli është pus. Prandaj, në qoftë se nuk keni dalë akoma nga shtëpitë, Po, merrni çadra me vete. E bëra një kështu. Niku, ë, nëse nuk keni dalë ende nga shtëpitë, merrni ato çadrat me vete se do t'ju duhen sot apo ombrellat. Ëh, mm. ta themi po. kështu, si të zonjave. Ty si të kam mirë. Ti s'je lagur fare. Ë, ja ku e kam ombrellën. Je ti, ëh, oh, e paske hapur. Shumë të bukur e paske. Shumë. Ëh, nga të ka ardhur. Gjithmonë të zela vesti ka. Kush ta ka dhënë ombrellën? Nga Kina. Merrni një nga këto, ëh? Shiko, se ti ke konflikt interesi në ditën e sotme. Ndoshta, unë po... Nga që jam një rritjes... Nuk të sponsorova dot, po doja ta bëja programin me tjetër kënd. Mm -hmm. Sepse unë e mbaj mend që vetëm para disa kohësh, këtu në Radio Rock, ka qenë një grup vajzash pa. Po. që po provonin për të marrë një program mëngjesi. Po, kështu dreke. Po, donin punën pra për të për të më fal. Oh, tash program mëngjesi. S'ka problem. Program mëngjesi jam unë. Të kuptoj. Gel jam pa punë. Po e kisha fjalën, ok, për në drekë do të vinin ca vajza dhe do të bënin këtë programin po. dhe ti po i testoje. Unë po i testoja. Ti ishe ai që do t'i kaloje në filtrin tënd, po. nëse e meritonin apo nuk e meritonin vendin e punës. Aha. Dhe duke qenë se kanë ndryshuar asgjë jo, të keq. Absolutisht që nga nata e mbrëmshme, por ë uh, meqë kanë ndryshuar kriteret, në këtë vend për për të marrë vendin po, po e punës, dua të më shpjegosh se çfarë konkretisht, domethënë si testove ti këto vajza si profesionist i radios që je. Po ja, e para është që erdhën ato Erdhën në takimin me telefon, se u morën dhe numrin e telefonit. E morën, të morën ato në telefon? Jo, i mora unë. I more ti në telefon, po. po. Dhe ato ishin goxha të zellshme për të punuar. Për të punuar. Erdhën këtu te radioja, radioja dihet. Po ku e le takimin, pse s'e le andej nga shtëpia jote? Se lesh në disë është pak largë dhe është ajo me balta e lagje Ka motele këtej, pse në, në një motel takimi, pse duhet direkt në radio pa, po, e Ato këtu, për punë kanë ardhur, s'kanë ardhur për... Këtu është mirë edhe këtu te radio Gjithë këtë tavolinë të gjatë dhe e madhe E mirë është Ne pas ke provuar që lëpsir duhet të ulem. Duhet të ulem me kujdes unë këtu tash se mos më ngjisin duart gjikundi. E kam edhe dhe është pastaj prova e mikrofonit, dhe kjo është prova më e rëndësishme. Prova e mikrofonit. Po. Okej, okay, se kjo duket tamam metaforike. Prova e mikrofonit. Që duhet të mësojnë se si sa distancë do ta mbajnë mikrofonin. Duhet ta prekin mikrofonin vajzat që punojnë në radio? Jo, nuk do ta prekin. Nuk do të prekin. Është e rëndësishme kjo, sepse ndikon te zhurmat të semë. Unë do kisha vënë bast që duhet ta prekin mikrofonin, të paktën kur i teston ti. Gjithçka bëhet nëpërmjet largësisë të detyrueshme dhe në dhe gjithmonë nëpërmjet zërit të vajzave. Ashtu, nëpërmjet zërit. Po, po. Flasin ato. Ato flasin. E kuptova. Megjithatë, duket sikur nuk e paske shfrytzuar sa duhet mundësinë që të është dhënë. Dhe të ka ardhur zogu në dorë, siç thonë. Në më mos më qesh më në kodë ashtë të shi. S'kam bërë që unë i ziu. Kush fitoi, kush fitoi nga këto? Ajo me zërin më të bukur, apo? Hmm? Deri tani, faktikisht, është, është një vajzë që pritet të vijë, ajo është... Pritet të vijë? Po. Sa shumë në keni, keni, që s'e keni sjellë dot? Është tjetër ajo. Është është tjetër ajo vajza. Po, po kjo që pritet të vijë çfarë? Kjo që pritet të vijë është një tip roketare e vogël. Roketare. Po. Po juve me kështu me eufemizma gjithmonë, domethënë, ç'i ç'i keni këto fjalë? Po çfarë them unë? Ç'ë ç'ë ç'është kjo roketare jeni? Është vajzë. Mos është një zanat që nuk e di. Jo, jo, është vajzë që ka qejf edhe për çë muzikën rock. A që a ti o oh, rock, e, mm. ka mm, se rock në anglisht i thonë edhe lëkundjes. Ah. Rock. Jo. Na? Jo, s'është. Nuk ka të bëjë me këtë. Po, s'ka të bëjë fare. Okej, okay, po e ke lexuar gazetat sot? E kam lexuar atë po lexoja, po mm. ajo, shkrimi më i çuditshëm është ose artikulli më i çuditshëm është te Gazeta Albania. Po na lexon çik Gazetën Albania? Thot monstra Ylli Pango shkërdhen qeverinë. O bo bo bo bo bo. Çfarë bëka gazeta? Monstra Ylli Pango. Ka dy fjalë, edhe monster edhe tjetrën. E kuptova. Shumë e keqe. Po ky faktikisht nuk donte të shk qeverinë, po. Po kush është ky tash që e ka lëshuar gjuhën fare kështu? Ky është Ylli tjetër, më duket. Nuk e thot. Ja ta shikojmë, ta shikojmë. Kush është kryeredaktori i kësaj gazete? Kryeredaktori është ai si e ka se e harrova, të shohim. Mm, ai që u harrua. Okej, okay, e mora vesh. Albania e ka bërë fora, e ka e ka shkruar edhe foljen e ndyrë në faqen e parë me gërma të zeza të mëdha, në qoftë se doni të shikoni pak pornografi në tekst, mund edhe të bleni gazetën Albania sot, do t'jua përmbush kërkesat tuaja perverse. Megjithatë, neve do ta nisim me një këngë. Do bëhemi perverse që ia vlen për për kështu rastesh, Zoti Ylli Pango, ish ministër i rinisë, rinisë, kulturë, turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve, ë? I rinisë në përgjithësi. Do të mbahet mend si ministri po. i ë? Do të mbahet mend ashtu. Ore ky namin e kishte. Namin e kishte. Po. Oh. Namin e ka pasur, po. Namin e ka pasur që në Puna është kur të merr plesën e syrit, kur të ë? Nuk kujtohesh. Ore kush kush nuk e dinte përveç kryeministrit që nuk dinte gjë. Edhe Forta. Ky Do ta kenë marrë. Jo e imituam mbrëmë. Do ta kenë marrë kryeministrin në telefon. Ky kurvar edhe ky më doli i poshtër. I ka thënë, i ka thënë, o zoti kryeministër po. Ë Ylli Pango me një vajzë. Se ashtu e ka i ka thënë Berisha, e po. Jo, po doli te Fiksi. Ha? Shkarkoni atë pushtin. Është i mirë Berisha, po ë nuk nuk i vë faj. Tash është një çik zhgënjim ta kesh ministrin, domethënë që kalë fushate si i thon se do dilte ky. Megjithëse ky ishte lëtyrë nga nga të gjithë lëtyrat ky ishte më i ndyrshmi, i ndyra e burrit, po ça ça themi. Nejse, e nisim me këtë këngën se ne nisim me këtë këngën dhe do kemi bisedën e plotë telefonike mes Ylli Pangos dhe vajzës. Po, e bukura ishte mbrëmë, po ta dëgjoje te Fiksi ngaqë kishin trashur këtë zërin, dukej sikur ishte Ylli Pango me një transvestit që që po, po, bënte marrëdhënie seksuale në telefon gati. Ëh? Zoti Ylli më tha o profesor, po, ajde. Të vjen ti në orën 8. Ajde nga 9 te 9 e një çerek te te shpia ime. Më do do të marr intervistë ta testin e mikrofonit. Se që ka të thënë altini Ok, jeni me Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock Na falni qoftë se shkasim një çik Por kemi, kemi gjetur shumë terren për të rëshkitur mm. Gazeta Albania flet me lanë fetën dyra Ministri Pango kërkon uh, që vajzat të zhvishen që t'i ekspozohen, të shikoj pak ekspozen tënde, ë? Ah ça zagari. Okej, okay, ky është të shkosh në Londër Berlin ti po. Të çon xhaxhi ti, po, po si, po si të çon xhaxhi. Barry White, you sexy thing quhet kjo. Po dëgjoni Radio Rock. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Është ora 7:49 minuta, po dëgjoni Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock. Çdo ditë këtu me juve, nga ora 7:30 deri në orën 9, uh, hedhim ca shkelma, ca vickla. Në një në një thumb, megjithatë, sot e kemi të prerë, unë e di që ju e dini, të gjithë e dinë, të gjithë e kanë pas ditur, në fakt tani e di edhe kryeministri. Tani e dinë të gjithë. Çfarë kurvari është Ylli Pango? Ë mos duhet që ta refrem ta ta mbajmë edhe neve pak gjuhën, kështu se mos kemi pse ta mbajmë kur e ka bërë ministri. Mos duhet shkojë çështja në prokurori një herë se ë mos Po çfarë prokurori? Po jo, ky dihet se s'ka fol drejtësia, duhet flasë drejtësia jo. Pra edhe kur shkon në gjykatë, gjykata thotë ke fakte. Kam thotë Ylli. Çfarë do të thotë ai? Kam një fakt 7 cm. Po. Okej. Ehm, atëre. Neve do të bëjmë, unë po thosha pak më parë që zëri i asaj vajzës ngaqë trashej për mos t'u njohur nga Fiks Fare, më bënte të mendoja që Ylli Pango po bënte një bisedë uh, Po i lypte seks një transseksuali, t'u dukte si mashkull mashkull edhe gjithçka bëhej surreale gati gati më e shpifur nga ç'ishte domethën, arrinte që edhe në një fazë tjetër. Mendo për shembull t'ia kishte lyp një çuni këtë, kështu. Aty pastaj s'kishte ku të mbante. Aty do binte edhe qeveria, ha. Edhe qeveria duhet të direkte të rregjë. Të rregjë, na. Ka ardhur kokrra e kaq afër. S'ka mundësi. Okej. Okay. Vazhdojmë. Vazhdojmë, ti e ke. Mirëmbrëma, si jeni mirë? Mirë. Po nuk e di se ku jam. O po. Po unë kush jam unë? Unë jam Ylli? Po ti je Ylli. Unë jam Ylli, okay. Atëre. Si jeni mirë? Je me njeri? Jo, jo. Të pret njeri? Jo, pra thashë. Hajde, ngjitu lart. Po ç'kemi ndonjë gjë? Seksi vogël. Asgjë të përditshme. E, po çfarë ke bërë? Na ja kështu. A, asgjë, mbarova shkollën dhe tani jam në kërkim pune. Hiqe xhupin. Ë, xhupin, xhup thua. Kjo është zyra juaj? Unë kam gjithë këtë vilën këtu. Kjo është me oxhak, vetëm njëra nga dhomat. Se mos ju kam bezdisur mbase Jo, përkundrazi, nuk më keni bezdisur. Më keni dhënë kënaqësi. Mbase ju kam bezdisur unë ju. Jo, jo, jo, jo. Se mos ke njeri që të pret. Se dua telefonin, apo nuk ke njeri? Uh, telefonatat nuk dihen e kupton, mund të realizohen nga familja, po s'ka njeri që më pret. Me çfarë mendon që të fillosh? Po nuk e di të them të drejtën, unë kam punuar vetëm tek Çfarë bëje aty? Tek kam punuar si E kupton? Po sa kohë ke ndenjur aty? Ç'rëndësi ka se ku është ky vendi, që s'ma the fare. po ja, kam ndenjur një 7 muaj se kisha shkollën. Shkollën e mbarove ti? Sa të bë? Vjet e mbarova. O të keqën, xhaxhi, të keqën. Që vjet, domethënë, nuk ke kapur ndonjë gjithë punë jo, tjetër. Jo, jo, jo, thjesht mendova një herë të trokas mbase, nuk e kisha idenë. Po nejse mirë, do të kapësh ndonjë punë ti sot. Dakord. Dakord. Që vjet domethënë, nuk ke kapur ndonjë punë, ë? Pastaj thotë. Po mirë. Çdo gjë bëhet, çdo gjë rregullohet. Kur femra është e guximshme dhe i lindin ide, të gjitha rregullohen. Varet se si e koncepton jetën dhe sa guxim që ke. si më shikon. Ua, shtëpia qenka shumë gjigante dhe zotë ylli. E, ka dhe ambiente të tjera të vogla, që do të t'i tregoj, po ç'kemi tjetër. Po hiç asgjë. Çohu një herë të të shikoj? Uhu. Më pëlqen shumë ekspozeja jote. Më pëlqeu që kur të pashë. U, Momenti kur i përsen. Nuk të bëj gjë, jo. Nuk nuk të bëj gjë. Po t'jap Nuk është, të lutem. Të jap fjalën që vetëm do të shikoj se si je transformuar. Po jo pra, jo, jo, të lutem, të lutem të bëni kështu. Nuk do të shikoj fare. Po fare, lutem, fare, fare. Ju nuk më keni parë edhe më parë se si kam qenë. Të thashë, më parë duhet të kesh qenë vajzë që guxosh. Derisa erdhe më takove, guxove. Nejse nuk ka problem, dilni aty sepse unë nuk të prek. Ua, por çfarë do thotë kjo po më vini në siklet, ju lutem. Nuk do vë në siklet, se problemi është ky, që ti të hysh nëpër panairet e turizmit, panairet e turizmit paraqiten kështu. Ti pamjen e ke, në këtë lloj panairesh ti je gocë e guximshme dhe futesh tamam në punë, siç mund të bësh në ekspozera shumë sepse ne shkojmë nëpër panaire në Berlin, në Londër, nëpër panairet më të mira, edhe aty shkojmë, kemi marrë edhe femra kosovare. Kështu që unë kam qejf të shikoj ekspozen tënde. Po ti je guximse, i çan të tëra. Po qe se e ke problem pastaj, më thuaj se nuk është ashtu. Ua, po më falni, e guximshme në ç'sens? sens? Sensi i parë është që të të shikoj një herë dhe të të vlerësoj, se a mund aty mund të dalësh me rroba banje. Të dal me rroba banje? Po mo, dalin të gjitha. Nuk ka problem aty. Nga vendet e Amerikës Latine të gjitha vendet vijnë, normal, siç del në plazh. E dyta, mund të dalësh me rroba të paraqitesh me kostumin kombëtar. Domethënë, janë disa variante. Ka plot, çdo vit jemi aty. Kemi marrë nga të dy vendet, Kosova dhe Shqipëria. Një variant që mendova unë për ty është se do të fus tek agjencia e turizmit që kam vend për dy goca që të të vlerësoj. Tani kjo është pjesa e guximit. Në qoftë se ti tani rezistohesh, rezervohesh dhe thua, "A, të lutem, mos më lër të mbaroj." Po jo, unë Zoti Ylli, ju lutem. E dhe pastaj Ylli vazhdon që t'i heqi këmishën vajzës. Edhe edhe mundohet ta kapi kështu, që po, të mbërti çka. Po të prekën ty tha, do të prekin të tjerët, mos të prekin çik ty. E vlerësonte vetë ministri, domethënë uh, bukurinë e femrës, edhe ekspozen e saj. E e kalon të njërin në përdor. Nejse, se ne e dimë që të gjithë po. çfarë është. Ti je je je guximshme. Erdhi deri këtu në këtë orë të vonë. Po. Ç'deshe këtu me vajzë si erdhi të file po. ime. Se çka kujton se punët ashtu bëhen do si do. Tani jam si kuçedra. tani ta heq këmishën. Sa tani ta shqyej këmishën. Nga njëra anë më vjen keq shumë për uh, qeverinë se edhe një skandal i duhej, po nga ana tjetër më vjen mirë që u largua një person si ky. Okej, okay, shkojmë tek një këngë dhe kthehemi prapë. Okej. Si thua ti? Hm? Zh. Zh. Hë, çar. Po dëgjoni Dita zë fill, është programi i mëngjesit në Radio Rock, ora është 7:56 minuta. Çdo mëngjes nga ora 7:30 deri në 9 jemi këtu. Dhe cilët janë këta? The Libertines. The Libertines. The boy looked Nuk e di, duket sikur lajmi i vetëm sot edhe në gazetat kryesore është ky. Megjithatë ka edhe lajme të tjera. Ka, ka, ka, ka. Më të rëndësishme se ky. Neve kemi hedhur një gjëegjëzë atje. Mm. Nëse e dini përgjigjen, është sa gërma ka alfabeti? 069 20 84 436. 069 20 84 436. Gjëegjëza është po, sa gërma ka alfabeti. Doja ta shtroja edhe pak problemin që Nuk është e vetmja se s'dua tani që ta akuzojnë dokënd. Mm -hmm. Po tregu i femrave në Shqipëri është vërtet për të ardhur keq. Tregu i femrave. Nga ti? Ajo nga... tregu i femrave. Domethënë ideja, në qoftë se vajzat pasi mbarojnë shkollën e lartë duan të zënë një vend pune, Nuk po e përgjithësoj këtu, po në pjesën më të mirë të gjërave dihet që nga shefat ose mm. nga ata që i marrin punë, mund të ketë edhe abuzime të këtij lloji, pak më pak, pak pra, më shumë. Pra, pikërisht për këtë donim që të flisnim, në qoftë se do të mund që të marrim një qasje tjetër në këtë problem, përveç asaj që dihet, është edhe kjo. Sa e vështirë është për një femër shqiptare mm. që të çajë në rrugën e karrierës. Mirë the, që të çajë. Jo, që të çajë në rrugën e karrierës, sepse në fakt është e turpshme, është e turpshme për të gjithë neve si shoqëri që ato që në fund të fundit janë familjaret tona, njëri e ka të dashur, po tjetri e ka motër. Mm -hmm. Tjetri e ka bijë, ëh, po. e kupton, apo tjetri e ka nënë në këto raste. Edhe sa e turpshme është që dikur motra ime apo jotja apo një kushërirë apo ku di unë se kush të të duhet të përballohet me njerëz të tillë për për të arritur një punë, një punë të ndershme tek e cila do të punojë si gjithkush tjetër, pse duhet që ta shesë trupin, nderin e vet, edhe dinjitetin para lëtyrave si Ylli Pango. Si y, po, si Ylli Pango, si Yllat në përgjithësi. Jo, si Yllat, si shefat, si mm, këto. Mm, mm. Domethënë, ka një gjendje skandaloze për një femër, në qoftë se do që të, të bëjë përpara në jetë, i duhet që të përballet me këto lloj tipash, edhe me këto lloj manovrash, me këto lloj uh, situatash, kaq Tani më bëhet, tani më bëhet që dyshoj që hmm. pothuajse të gjitha femrat që mund të kenë poste paksi të larta. Aha. Kanë kaluar thua ti nëpër testin e bikinit. Kanë kaluar bikinit. në shoshë në fillim. Po patjetër se do të kalojnë me rrobe banjo, do po, do të prezantojnë, do të tregojnë. Do të shkosh në panairit e Londrës. Dhe dhe kjo vajza me ju do sa të duhet të jetë kjo. Ja, nuk e di, po unë po shpresoj që ky zotnia të bëhet shembull për shumë të tjerë. Ndoshta për të vendosur një standard tjetër, për të hyrë pak frika te këta skuthat, sepse kjo nuk është burrnore. Mhm. Mm me e marrë një femër në shtëpi edhe me e vënë para alternativave të tilla që do të punosh ti, Do të udhëtosh ti, atëherë eja edhe puno një çik me mua në fillim fare, të të preki një çik shefi apo ministri apo çfarëdo që të jetë. Kjo është e kundërta e asaj që quhet burrnore për mendimin tim. Një femër nuk e nuk e kap me kështu manovrash, një femër nuk e arrin duke duke i dhënë alternativën midis punës edhe trotuarit në këtë mënyrë. Si thua ti? Jo, me këtë jam dhunë. Mm. Në qoftë se do të duash, ose do të doj, çdo gjë ndodh natyrshëm. Pra, një mashkull i vërtetë është ai të cilit i vijnë femrat. Po. Jo, që jo, i shtrëngon kështu. I shtrëngon ose i detyron. Po, çfarë i quajmë këta meshkuj që i detyrojnë? Impotent. Impotent. Po. Me plot gojë. Po të ishte në një kështu i mirë ai vinin vetë. Duket që është shumë dobët nga gjendja. Shumë dobët është. Ëh. Shumë keq, shumë keq. Nuk e po- shkon për gjithë ata që që e arrin seksin në në këto lloj mënyrash. Yllin duhet ta gëzon në një mallkim. Sa i dëshpëruar duhet të jesh burri i dheut. Shumë i dëshpëruar duhet të jesh. Të kesh paktën këtij s'i mungon asgjë. As lekët, as mhm, kam kam frikë se i mungon diçka. I mungon vetëm po. uh, Shumë e bukur kjo, po unë në qoftë se do të arrija ndonjëherë uh, të bija në këtë nivel Do t'i merrja dhe do t'i çoja në një hotel me zero yje Për të simbolizuar edhe turpin tim Megjithatë është në Zvicër Ky hoteli me zero yje mm. E më duk interesant Ka... Pra është i pari hotel që hapet me zero yje dhe është bërë një bunker në Zvicër Mjaft më me vaska hidromasazhesh, televizor plazma dhe shërbime mëngjesi në krevat. Për turistët më aventurierë vjen i pari hotel me zero yje. Hoteli është realizuar në një ish bunker atomik në San Gallo të Zvicrës dhe nuk ka asnjë lloj komoditeti. Dhomat janë të gjitha pa televizor, pa dritare dhe kushton rreth 10 euro nata. Ideja për këtë iniciativë është e binjakëve Frank dhe Patrick Riklin. Motoja e tyre është të kesh më pak është më mirë. Bunkeri nëntokësor mund të presë deri në 54 persona. Sigurisht që mes gjithë mungesës së komoditetit, turistëve nuk do t'u mungojë qetësia. Të vetmet imazhe të botës jashtë janë ato që vijnë të prezantuara në një ekran të madh që do të jetë lidhja me realitetin. Autoritetet i kanë dhënë leje aktiviteti me një kusht, asnjë modifikim në bunker. Në rast të një katastrofe nukleare, banorët duhet të kenë mundësinë që ta shfrytëzojnë këtë strukturë, po. pra. Gjatë luftës, të gjitha komunat zvicerane u ndërtuan me bunkerë nuklearë. Sot, shumë qytetarë ato i kanë transformuar në kantina për verë. Ndërkohë, ky hotel, hoteli me zero yje, pra, është i pari që është i mhm. destinuar për një përdorim publik të tillë. Jo vetëm që hoteli nuk ka komoditet, nuk është i pajisur me pajisje elektrike apo hidrosanitare, por një grup prej 15 turistësh që e kanë inauguruar hotelin kanë mbetur shumë të kënaqur. Një gjë është e sigurt, ata kanë kursyer goxha para, 10 euro nata. 10 euro nata është në Zvicër hoteli me 0 yje, ëh? Po, normalisht që s'ka asgjë atje. Po, vetëm veten dhe tokën. Dhe tokën, po. Dhe natyrën ke një çati aman që qëndron shumë e fuqishme sepse po, që edhe në raste nukleare, nukleare po ndodhi Ti je i pari që shpëton. Me batanie inoxi, hmm, po. Fjori, po. Hmm. Ja ku kemi një mesazh që ka ardhur i pari. Tetë gërma ka alfabeti. O zot. Yllin e mori më qafë Ylli më në fund. ka një koment këtu. Okej, okay, shumë bukur. Uh, fiton, fiton Anora, fiton edhe sot. Alfabeti ka 8 gërma. Po t'i numërosh, mjaftojnë gishtat në të dyja duart dhe mbeten edhe dy gishta për ndonjë punë alla Pango. Po. Kështu, ë? Atëherë do të kalojmë tek një këngë tjetër dhe kthehemi pas pak. Do të lexojmë horoskopin për ata që janë në, në kërshëri të madhe, të dinë se çfarë do të ndodhi gjatë ditës sotme. Ke edhe ca lajme interesante ti. Shikoj që Jo, kam një lajm se po te gazeta Shqip thotë Berisha me grip shtyn mbledhjen e qeverisë. Kreu i ekzekutivit ka preferuar të qëndrojë vetëm. E do zoti këtë edhe gripin ia dërgon zoti pikërisht atëherë kur i duhet më shumë. Të qëndrojë vetëm në zyrë sepse po mendohet, po reflekton çfarë po them jam me grip. Jam me grip. Mm, jam grip detyrat qeni. Nuk e dija ku është Gërdeci. Dje kam dëgjuar. Nuk e dija që Ylli Pango është rrugaç. Dje dëgjova për herë të parë. Po, që Mediu shet plumba. Nuk e dija. S'di asgjë. Unë nuk di. Këtij i ka hyrë kurvllëku në shtrat, domethënë vetëm në një ditë kur të zgjohet kështu në mëngjes, Liria nga njëri krah, Ylli Pango nga krahu tjetër, e të shë hu, qëk, shleti këtu. E po, Pango ja shkë, qeveri. Gogol Bordello. Okej, okay, ora është 8 e 6 minuta, 8 e 6 minuta dhe përjashta ka nisur një shi shtruar fare. Ju jeni duke dëgjuar Dita Zë Fill, programin e mëngjesit në Radio Rock. Mbas këngës kthehemi përsëri këtu. Wearing purple. Oh, start wearing purple. Ta, janë të mirë fare. Për rroba banjo. Për rroba banjo. Vishni rroba banjo ngjyrë lejla. Ah. Kështu mund të bëni edhe Ja ku rikthehemi përsëri tek Dita Zë Fill, programi i mëngjesit tek Radio Rock. Jam bashkë me Altinin sot dhe kemi pasur si temë diskutimi këtë pikërisht që ka ndodhur me ministrin Ylli Pango gjatë uh, ditëve të kaluara, shumë herë besoj edhe në të shkuarën. Thua ta ketë zënë mallkimi i Çashkut? Mallkimi i Çashkut ta ketë zënë Pangon, po ndoshta, po pse mos vetëm i Çashkut, bëhet Jo, një vetëm, mëhallë me po. mal- mallkime Mhm. kur vjen atje. Thua ta ketë zënë mallkimi i gjithë atyre studentëve Po. që kanë dashur uh, të shikojnë tavanin e tij si ka qenë ajo proverbi si vjen vila sa e madhe. Ky ky është njoftur si kokrra e kurvarit që në kohët e hershme. Ishte ishte qenë të kampet e kokës tjetër. Po, që thoshin po s'dite ngjyrën e tavanit tim nuk e merr klasën. Po, dhe ndërkohë që bëhet ministër dhe kjo është turpi ynë që pika të na zërë të gjithëve dhe mm. na hëngërt mortja që përfundojmë me njerëz të tillë në pushtet, në qeveri, njerëz që përfaqësojnë kulturën e këtij kombi, janë të tillë lëtyrë, të tillë qelbësira, tash mund ta themi edhe pa frikë, nëse kemi ndonjë farë uh, respekti për zyrën e ministrit në përgjithësi dhe mbahemi pak, ky e meritonte. Po të gjithë e dinin se çfarë çfarë legeni ishte Ylli Pango dhe bënin sikur nuk kuptonin dhe nuk kapeshin për shembull në këto gjëra, po kjo Sepse... është niveli i dobët i mospjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje. Njerëzit nuk merren sepse partitë janë kalcifikuar. Mm -hmm. Duhet të jesh një putha dorë i, i lemeritshëm, një një një një person i tillë domethënë i këtij rangu që të bësh përpara, të zësh vende apo poste ministrash. Nuk mundet një njeri me një fije dinjitet që që të bëjë përpara në këtë lloj sistemi politik që është ndërtuar këtu dhe neve mirë na bëhet që përfundojmë me ministra kuçka si Ylli Pango në këtë rast. Jo, mirë na bëhet sepse duhet të vetëm dalin fakte të tilla si ajo video dje mm -hmm. të mhm. Fiks Fare që njerëzit thonë A më mirë dinim që ishte kështu, po mirë tani s'ka ç'a të bëj. Tani s'ka ç'a të bëj. Ka gati 10 vjet që dihet si muhabet. Po. Ky dihet si muhabet, por nuk është se është vetëm ky. Jo, se dhe këta po, të tjerë nuk është se janë më të mirë, po. Dhe as e vë në dyshim fare. Nga çdo krah i politikës mund të gjesh të tilla figura dhe të ndyra. Dhe mendoj, më fal, që mm -hmm. asnjëri nuk flet për tjetrin, sepse të gjithë ia dinë të palarat njëri-tjetrit. Dhe nëse unë flas për ty, Atëherë nesër do jesh ti që do ngrihesh dhe do flasësh për mua. Okej, okay, atëherë do të kalojmë tek tek një bisedë tjetër. Nuk ia vlen që të merresh pafundësisht me këtë. Se na bëhet na bëhet bozë edhe edhe emisioni i sotëm. Jeni duke dëgjuar Dita Zë Fill programin e mëngjesit në Radio Rock dhe doja që t'ju informoja që truri di të flasë edhe pa fjalë. Unë për shembull mund të shikohem me Altinin në sy. Merremi vesh për një. Dhe mund po patjetër që e bëjmë emisionin duke u marrë vesh në fakt Në trurin e njeriut ekziston një zonë e aftë për të përdorur sintaksën edhe në mungesën e fjalëve. Sintaksa, që është kapaciteti për të prodhuar fjalë, është përcaktuar ë shumë domethënëse, e përcaktuar, është përcaktuar shumë domethënëse dhe thelb, thelbësore për gjuhën e folur. Mirëpo di çfarë ndodh. Një veti e tillë ka lindur tek njeriu, ndërsa tek kafshët mungon, sepse në qenien tonë është e kodifikuar në një zonë të trurit që quhet Broka, bie këtej Broka. Broka. Po, nga braka. Diku nga e majta. Po. Për këtë gjë dihet qysh në vitet 1800, ndërsa për këtë gjë dihet qysh në vitet 1800, ndërsa me zbulimin konkret që e ka bërë doktor Paul Broka, i cili zbuloi tek pacienti hematomë cerebrale, ë uh, sepse ai kishte dëshirë të fliste dhe nxirrte një tingull të vetëm, tan tan tan. Fjalën vetëm këtë mund të thoshte po. pacienti. Në të shkuarën kjo zonë është identifikuar si përgjegjëse për artikulimin e gjuhës nga shurdhmemecët. Por paska një zonë në trurin tonë mm -hmm. që prodhoka gjuhën e folur edhe në rast se nuk flasim. Qoftë se s'kemi mësuar të flasim Unë s'e mora vesh këtë Që ke që çikë që s'e mora vesh as unë Vetë e lexova, po hiç nuk e mora vesh Kurse kjo Kjo tjetra Kjo është çikë më e thjeshtë mm. Kokainomania Gjendet në një gen të trupit tonë është për ata që përdorin kokainë pra, Adiksioni ndaj oh. kokainës mm -hmm. Edhe pse mund mos kesh përdorur kurrë Edhe s'do të përdorësh kurrë Paska një gen në trupin tënd që të bëka të ndërvarur Nga kokaina. Nga kokaina. Është gjendur një gen i cili mund të jetë i lidhur me varësinë nga kokaina, por edhe me simptomat që shkakton përdorimi i saj, si paranoja për shembull. Ky është rezultati i një studimi të zhvilluar me njerëz në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Azi dhe që është publikuar në Archives of General Psychiatry. Realizuar nga kërkues të Universitetit të Bostonit dhe atij të Yale-it, bëhet fjalë për një gen i cili ka në bazë enzimën Alfa endomansiodasi ose manea, që quhet shkurt, një lloj gërshëre molekulare që të pret molekulë. E cila shkëput një enzimë të rëndësishme për prodhimin e mesazheve që mbërrijnë nga truri, siç është me DBH-n. Pikërisht pra, kërkuesit zbuluan se niveli i përqendrimit të kësaj enzime lidhet me shkallën e abuzimit ndaj drogës. Pra në qoftë se ke shumë nga kjo enzima, Po. Që gjendet në tru, atëherë ke edhe gjasat që të jesh një përdorues i rregullt i drogës. S'kanë faj domethënë ata që përdorin kokainë. Jo, absolutisht. Nuk është faj, është sëmundje. Po. Ajo ndikon edhe në krijimin e varësisë pra të plotë nga droga. Është kjo enzima që pse ne jemi gjithë Njerëz të pastër. Po. E kupton, por kemi ca enzima. Çfarë bësh trurit? Mm. Njëri e ka për drogën, tjetri e ka për tjetër gjë, tjetri e ka për parat. Po. Ë, kemi një enzimë më më më merr mendja që duhet kemi një enzimë që na çon kështu në varësi të plotë nga nga paraja. Ndaj parave. Nga pushteti. Ë? Ndaj femrave. E. Aty kemi një 600 enzim, ë? Ajo falet, falet. Po. Kemi ministria Mashi, do të thënë Mashi, ministria e arsimit të Shqipërisë. Po, po. Lë pa punë 3000 mësues. U 3000 mësues sikur çana do të thonë. Çfarë janë re? Po arsim, çfarë bën ata? Merë valla fut atje në po, se unë s'kuptoj se çudit administratë sa duash. Ti bësh se çuditëm. Ë, ikën një ministër arsimi, vjen një tjetër që është Beja në këtë rast. Po. Edhe për kontratat e arsimit. U gjobit dje për shpifje. Po, ai u gjobit dje për shpifje. Po, dy skandale në një ditë. Njëri po, gjobitet për shpifje, tjetri del kurvar, ë? Ajo ishte shpifje, si shtas. Po një shpifje 3 milion lekë gjobë. 3 milion lekë. Mirë, ka i ka lezet të shpifi. Ata që del po. zakonisht në televizor kështu përditë, nuk kanë turp këta. Unë besoj se këtyre u ka plasur cipa dhe koka dhe, dhe s'ka më përshtypje, sepse direkt pas asaj që doli, pangu ja tha që është thjesht një kështu montazh. Po lëre mos ma përmend më këtë. Nuk e përmend më. Po se ta ta lexoj çik këtë lajmin. Patjetër ta lexosh atë. Më intereson. Plo, se do bëhen vetëm mësues. Plot 3000 mësues të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme do duhet t'u thonë lamtumirë rrogave të tyre mujore. Lamtumirë e dashur rrogë, lamtumirë po. Po, por edhe sigurimeve shoqërore. Kjo jo për ndonjë arsye të veçantë, si punë jo e mirë apo rezultate të dobëta në mësimdhënie, por se kështu ka vendosur ministri i Arsimit Fatos Beja. E pra kjo është për të çuditur, mm. se ai nuk është se ka bërë një test ose një vlerësim paraprak të mësuesve që janë apo jo të mirë, të atyre që Ia vlen të qëndrojnë nëpër shkollë apo jo, po thjesht mm -hmm. i teket që të prishë 3000 kontrata me arsimtarët. E po tash një arsye do ta ketë që s'i ka prishur kot këto kontrata. Ça, çfarë do bëjnë këta? Mm -hmm. Apo thjesht bëhen shtëpiake se, u duhet. Në mm. nese, mm. nuk kemi ç'i bëjmë sepse këto janë reformat e qeverisë. Shumë shumë e trishtë për ata 3000 mësuesit, po ndoshta edhe për ata 30000 nxënësit që influencohen nga kjo. Hmm? Jo, unë mendoj kështu që do heqi këto 3.000 dhe do, fuz, do t'jetë bërë një listë shumë e gjatë emrash mësuesish që i kanë vajtur te zyra këtij dhe, dhe presin të papunë mm -hmm. dhe do i zëvendësojë direkt me 3.000 mësues të tjerë Shumë mirë Se s'ka si t'i lëri 3.000 vende bosh E po 3.000 vende bosh nuk ka dhe pse t'i lëri mm. Kjo është çështja tjetër Do kalojmë te Red Hot Chili Pepper Do kalojmë te Red Hot Chili Pepper Easily E, e diti se çfarë uh, Kur e pyeti një bjonde Mikeshën e saj i tha Ja ku kthehemi te Dita zë fill programi i mëngjesit në Radio Rock jam bashkë me Altinin sot që qesh dhe kënaqet, më duket se të është bërë qefi që është pushuar uh, ministri nga puna. Prandaj qesh ti. Oh, sa më është bërë qefi. Por çka kishe, çka kishe në një kështu se e shikoj që i ke marrë ca Fotografi shumë shumë interesante. Ka intimitete politikanësh. Intimitete politikanësh. Do ta dish për shembull një. Unë me thënë të drejtën kjo është tema më e shpifur që mund të kishe zgjedhur megjithatë intimitete politikanë. A do të mendosh për shembull? Janë ca fraza të shkurtra. Mendo disa nga politikanët, mendo disa nga politikanët kryesorë. Mendove njërin? Mendoni dhe ju të nderuar dëgjues, njërin nga politikanët ose njërën? Këdo. Po. Ashtu. Tashi mendoje në një marrëdhënie intime. Vollët? Po. Aha. Ë Diana Çuli thot ë, ka Uhu. thënë, ka thënë Ç'ka thën? zemra është majtas. Ndaj votoni për të majtën. Zemra është e Zemra kuqe. është majtas, prandaj votoni për të majtën. Zemra është e kuqe, ndaj vishuni me ngjyrën e socialdemokratëve. Po unë shkruaj me dorën e djathtë. Si t'ja bëj? Për këtë votoj. Si t'ja bëj me Diana, si t'ja bëj? Hajde, hajde, komardhën. Ndërkohë Shalsi. Zemra është majtas. Prandaj Ë, ndërkohë Shalsi ka thënë si student i dhjetorit kam shkuar drejt famës, tani përfundova një nxënës i Ramës. Ndërkohë Berisha ka thënë, mendojnë për rrugën Durrës Kukës dhe ham gazeta në vend të bukës. Ham gazeta, po si? Këto janë me rim të gjitha. Po ta po ta vësh re. Ndërkohë Bufi ka thënë, nëse premtimet e mia ju lodhin, hipni këtu e shihni Stambollin. Mm -hmm. Shprehje e vjetër kjo e Bufit. Shumë e bukur. Kurse zoti Ylli Pango. Ka thënë, ti zoti Nano e lyen mjekrën me bojë këpucësh, por unë do të ta lyej me gëlqere lulishtes. Lulishtes. Mm. Për këtë ka pasur ky për Nanon. Se s'e besoj ta ketë thënë Nano, se me Nanon. Atëre, kam një gjëegjëzë tjetër. Mm. Kjo është shumë e thjeshtë. Pa, po. është shumë e thjeshtë. Në qoftë se kemi 3 filxhan kafeje, Vallaj, nuk e di. Shumë pak veta mm -hmm. e mhm. kanë. Nga një sondazh i bërë nga faqja e njohur e internetit kushtuar meshkujve Askmen, askmen.com është mm -hmm. Ka zgjedhur Eva Mendesin për të dytin vit radhasi si grua më të dëshiruar në botë mes 20 të tillave. Dhe meriton Eva Mendes. Meriton besoj? Ah, faleminderit, faleminderit për ekspozenë e Eva Mendesit që më bëre. Ndërkohë bukuria është besim në vetvete Blendi. Është besim në vetvete. Po, po sigurisht. Dhe kjo sot thot, nuk mund të jesh i bukur, po mjafton ta besosh një gjë të mm. tillë dhe i bukur do jesh. E bukur nuk lind por bëhesh, mjafton vetëm pak përkujdesje dhe këtë e thot e thot bukuroshja shumë e njohur. E bukuroshja. E di, po, Dita Dita Von Teese mbretëreshës së bukurisë, e cila në një libër që do të publikoj së shpejti shpjegon se si të bëhemi joshës Vazhdojmë me Dashin. Vazhdo ti me Dashin unë. Do do doja ta dija ç'është shenja e Ylli Pangos se horoskopi. Jo, dëgjo, ata nisun me Dashin që Ne nisë ti që lexon Demin. Ma lexosh ti Demin, unë do të lexoj Shigjetarin. Se është keq kur bi kur lexon horoskopin tën. Ashtu thon, nuk të bie. S'të bie pse? S'të bie horoskopi. Okej, okay, po nisim me Dashin është horoskopi i datës 5 mars. Dita ka nisur me shi, ora është 8:27 minuta. Po dëgjoni Dita zë fill, programin e mëngjesit në Radio Rock. Hëna është pozitive sot për juve të dashit dhe duke filluar që në mëngjes do të keni takime me persona që ju i keni shumë për zemër, por sot do të keni fat në njohjet e reja. Hëna ju bën të lumtur, sidomos në mbrëmje kur do të kaloni momente romantike. Mm, mirë paskan Dashit. Dita e sotme do të jetë mjaft e favorizuar falë të gjithë planetëve në shenjën tuaj. Ky është Demi. Do të përballoni me guxim dhe vendosmëri të gjitha pengesat që do të shfaqen në rrugë në rrugën tuaj drejt suksesit. Falë aftësive tuaja dhe fatit që nuk do t'ju braktisë sot, do të zgjidhni çështje të vështira dhe do të stabilizoni llogarinë tuaj bankare. Do të organizoni një darkë intime me partneren ose partnerin Për ato femra të shenjës demi. Demi. Okej, Binjakët me gjysmën e hënës në shenjën tuaj situatat sot, edhe pse jo shumë të mira, do të marrin drejtim. Do të ishte më mirë që ta kalonit mbrëmjen me partnerin tuaj dhe të flisnit për të ardhmen tuaj dhe për një jetë sa më të mirë. Hmm, binjakët. Gaforja Dita e sotme do të jetë e shoqëruar nga reflektime e vlerësime që premtojnë të vënë në vend gjërat që nuk funksionojnë në këtë moment në jetën profesionale. Oh. Ky do të jetë ylli. Hmm. Marrëdhënia me partnerin mund të jetë paksa e tensionuar. Mundohuni të ruani qetësinë sepse ky është një moment kalimtar. Në qoftë se ndiheni paksa të lodhur, mos u sforconi e mundohuni të ngadalësoni ritmet e punës. Mhm. Mm Atëherë tani jemi tek Luani. Sot ndiheni pak më mirë. Duhet të jeni pak më e hapur ose pak më të hapur, dhe pse s'keni pasur shumë ditë të mira më parë. Qëndroni mes njerëzve ë dhe flisni me ta për idetë tuaja. Sot do të bëj, do t'ju bëjnë një propozim për punë. Bëni mirë që ta mendoni. Kujdes. Si dihet. Këto propozime për punë. Tani është Po t'u bërë ministër e hëngre. Ja ishte, ishte Luani, nuk jemi Ishte Luani, Luani. po. Këtë do të kthesh në kështu luanesh. Virgjëresha, shyqyr që më ra mua kësaj radhe, jeni në shënjestrën e hënës dhe Saturnit, në vend që të demoralizoheni dhe të mbysni ambicjet tuaja, mundohuni të jeni më optimistë, gjë e cila do t'ju ndihmojë të keni problemet e për të organizuar projektet e duhura, t'i kaloni problemet. Në dashuri po kaloni momente të veçanta pasioni me partnerin. S'kishte se si ndryshe. Mm. Peshorja. Virgjëresha. Apo jo, më fal, Peshorja. Vetëm atë, do e lexoja unë. Jam mësuar me Virgjëreshën prandaj. S'arrite që të të ra për pjesë. Edhe kjo tregon se sa i paaft jam që merrem me Virgjëreshën gjithmonë. Pse tani u pa kjo punë? Ja, po, një ditë kjo pra për Peshoren, po. një ditë kjo kur do të kaloni momente romantike pothuajse gjatë gjithë kohës, kushtojuni më shumë rëndësi takimeve sot, Shkoni në takime sociale, aty do të gjeni miq ose mikesha të vjetër dhe më pas do të kaloni momente tepër të bukura. Peshore. Bravo, shumë mirë Peshore. Mm -hmm. Akrepi, një intuitë e shkëlqyer mund t'ju drejtojë në rrugën e duhur për të zgjidhur më së miri një çështje të komplikuar, ndoshta të tipit financiar ose fiskal. Nuk do të mungojë emocioni dhe surpriza të vogla në dashuri. Edhe pse ju vjen keq, do t'ju duhet të ulni paksa ritmin e shpenzimeve tuaja. Hmm. Shigjetari, sot përpiquni të jeni sa më tolerantë me njerëzit që ju rrethojnë. Mm. Dëgjon. Hm, pa. Tolerant. Dhe do të jepni një këshillë. Në qoftë se jua kërkojnë. Pa. Okej. Okay? Mos u merrni me provokime. Do të jetë më mirë sikur të pyesni partnerin tuaj për një përgjigje. Pra mos jep përgjigje, me durim dhe vendosmëri. Ky mund të jetë momenti ideal për të kërkuar një rritje rroge sepse e meritoni. Në qoftë se jeni çift, do të keni një mirëkuptim mjaft të mirë me partnerin. Shumë bukur. Atëherë, tani jemi tek ujori. Hëna sot për ju rezervon momente të bukura. Diçka do të ndodhë sot që do t'ju emocionojë shumë. Do të arrini të bëni qartësi në zemrën tuaj dhe pikërisht për këtë fakt do të ndiheni shumë mirë. jetojini këto ditë të bukura. Si ditët e fundit. Po pra. Edhe peshqit i fundit në shenjën në 12 shenjat e horoskopit. Mm -hmm. Paraqitet një ditë mjaft e ngjeshur me punë që duhet patjetër t'i përfundoni. Projektet profesionale që keni në mendje janë interesante. Por Shumë duhen... interesante këto projekte po. në mendje. Po, por duhen koordinuar mirë. Planifikoni me qetësi e precizion në qoftë se doni t'i realizoni shpejt. Në dashuri gjithçka paraqitet mjaft mirë, mundohuni të qëndroni pak në vetmi për të reflektuar më mirë mbi gjërat që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Okej. Okay. Atëherë unë tani kam një gjëegjëzë që është goxha e vështirë. Goxha e vështirë. Dhe nuk është nga ato të thjeshta. Jo, jo, jo. Dhe logjike. Tani duhet të përdorni çik mendjen sepse nuk kam më qofte te daja. 069 20 84 436 069 20 84 436 po e gjetët përgjigjen e kësaj. Do hani qofte këtu te Do të hani qofte tek uh, Radio Rock. Atëre. Keni në ke, ti ke një uh, një sirtar për çorapet, për shembull, ti mban çorapet? Patjetër. Apo i mban kështu? Si, ku i mban kështu në nëpër shtëpi? Shumë bukur. Atëre, në sirtarin e çorapeve tuaja ka 6 çorape të zeza. Mm. 4 çorape bojëkafe. Po. 8 çorape të bardha dhe 2 çorape gri. Po. Okej, okay. nuk po themi palë çorape, po themi çorape. Po. Dhe vini re janë çift. Edhe një herë. Mos mendoni palë, mendoni thjesht çorape. Në sirtarin e çorapeve keni 6 çorape të zeza. Shkruajeni. 6 të zeza. 4 çorape bojëkafe. 8 çorape të bardha dhe 2 çorape gri. Okej, okay? 6 të zeza, 4 kafe, 8 të bardha, 2 gri. Po. Atëherë, në qoftë se do të ishte krejtësisht errësirë në dhomën tuaj. Mm. Sa çorape duhet të nxirrnit? Që të ishit i sigurt, të ishit brenda që kishit të paktën një palë ose dy çorape njësoj. Që kishe, do të thënë, në errësirë nuk shikon ngjyrën. Atëherë sa çorape duhet të nxjerrësh që të jesh i sigurt që ke të paktën dy që kombinojnë. Kur ke Kjo është për ata që kanë mbaruar ekonomikun. Ekonomikun, master po. dhe një fakultet të dytë, se ndryshe e humbin vendin e punës. Që nëse ke 6 të zeza, 4 kafe, 8 të bardha dhe 2 gri. Është e tëra probabilitet sa, faktikisht. Sa çorape duhet të nxjerrësh në errësirë në mënyrë që të jesh i sigurt që ke një çift që shkojnë bashkë, që kombinohen bashkë. Ose në qoftë se t'i lidhin sytë kështu me rrip të zi. Ose ose ndoshta e, ndoshta është Sa çorape duhet të nxjerrësh? Ndoshta një nejse. Do ta kisha nisur. Kam dy gjëra të vogla. Po. Një me policin dhe me mollën. Mm. E di ti këtë? S'e di. Ishte një polic që shkoi në pazar Edhe ishte dikush aty që shiste mollë dhe ky e mhm. pyet për çmimin. I thotë, "Më fal i thotë, sa i keni mollët? I thotë ky 2000 lekë kilja, ndoshta edhe më shtrenjtë, tash ku di unë." E i thotë, "Mirë, ma bëj 1 kile." Edhe shitësi i thotë, "I do të kuqe apo të verdha?" S'ka problem se unë i qëroj mollët S'e kishte problem fare S'e kam problem kështë problem me lëkurën Oke, okay. atere, ke ndo një këngë ti për të na vendosur Kam, The Ark E pra, kemi të zgjidhur që e gjëzën, mjafton një këngë Dhe gjë gjëzën zgjidhe direkt mm -hmm. It takes a fool to remain sane E pra, sane, sane po, po. Pes sop, që rape Nga besi, e ka gjet Besi Be Besi dëgjuesi, jo Besi. Po, po, po Besi dëgjuesi. Atëherë ka filluar të bëhet bëti fort. Jo, është shumë i fortë. Mm. Ka qenë i fortë në fakt. Që në fillim është prezantuar fort, është. Atëherë nëse do duhej që të nxirnit uh, çorape, mm. duhet të kishit të paktën dy njësoj. Meqenëse ka katër palë të ndryshme çorapesh, katër ngjyra të ndryshme, ah. e pesta do të binte Do të binte diçka, domethënë, edhe sikur të kemi pasur katër ngjyra të ndryshme, pastaj njëra nga ngjyrat do të përsëritej me çorapen e pestë. Po mund të kishte që i kishte marrë që të pesta të zeza dhe ashtu ishte krejt brenda. Mund të kishte tre palë çorapa atë ditë. Hmm, po, një kokë dhe dy këmbë. Të dilje. Të dilje për të vjedhur në një bankë, pastaj ajo mbetej. Po ha. Kemi të rejat e fundit nga Big Brotheri. O bo bo. Sa poshtë ka rënë ky program televiziv? Shumë. Ë? Jam, ti e di, unë i kam kështu koncize gjërat. Ha një. Nuk e ul veten për çmimin. Nuk i dihet se kush e thotë këtë. Zysha ka përkrahjen tënde. Edhe këtë nuk dihet. Ti nuk e do qetësinë në shtëpi. Më pëlqen të bëj piercing, thotë një vajzë tjetër. E kam parë Mesidën jashtë, thotë dikush. Një eksperiencë e papërsëritshme, thotë po prap dikush tjetër. Tani është shumë i dashuruar. Nuk i dihet se kush thotë, por brenda mhm. Big Brotherit ka plasur dashuria. Miqësi show apo diçka tjetër? Është një pikëpyetje që shtrohet nga banorët dhe nuk e dinë se çfarë mund të bëhet me Big Brotherin. 7 marsi po afron. E dim që gjithë. Mbrëm kam rrahur Bjordin. Bjordi. Bjordi çfarë. Rrihet kollaj. Bjordi është ai djali nga Italia. E gjejnë të vogël atë dhe e rrahin. E rrahin. Kë pranë kështu ti? Po janë të poshtra janë. Janë shumë të poshtra këto vajzat e sotshme. Vajzat e sotshme? A do të dëgjosh ti? Ankohesh për vajzat tona, po nuk ke turp. Jo, po ta gjej. Ç'bëjnë vajzat për shembull në Austri se ç'i ka ah. punuar këtij të shkretit këtu. Lajmi që vjen nga Austria nëpërmjet Ananovës, Ananova është një agjenci lajmesh që na i mm. tregon herë pas here. The groom thotë rob the bank to pay for the wedding. Dhëndri ka vjedhur bankat vetëm në mënyrë që të mund të paguante për dasmën. Dasma uh, e ka kthyer në dëshpërim. Uh, aq shumë ka kushtuar kjo dasmë dhe ka qenë e gjitha sepse të tillë e donte nusja. Që ky i shkreti quhet Ahmed Boyer, e ka nxjerr jetën. 36 vjeç nga Austria është detyruar që të vjedhë banka vetëm dhe vetëm që të paguajë për një uh, dasmë. Për një dasmë që po i kalonte kufirin e 500.000 dollarëve në vlerë. Pra, është kapur nga një polic, uh, i cili ishte i veshur civil për momentin mm -hmm. dhe shpjegon para gjyqtarëve që Thoshte, uh, ajo e donte fustanin Chanel, thoshte, ka ftuar 500 njerëz në dasëm dhe e, e, e kuptova që nuk kisha para për ta përballuar këtë, prandaj u detyrova që të filloj të vjedh banka vetëm e vetëm për t'i bërë qejfin të fejuarës, t'i jap asaj dasmën që dëshiron. Kështu që tani zotëria Ahmed Boyer do të Do të shkojë në burg, vuajë dënimin. Po, do të vuajë dënimin dhe e bukura është edhe këtu, që ajo me siguri do të kërkojë të martohet me dikë tjetër, por me kusht që ai të ketë paratë, po, që të mos uh... e hëngri ky është këtë hik edhe na dy dalsëm. Mhm. Mm ja, ku e ke? Shumë e bukur. Atëherë. Gjynah. Shumë gjynah. Jo, ta krahasosh me femrat nga Australia, australiane që kjo. Mhm. Mm ne jemi si jemi mirë, femrat tona mm -hmm. janë goxha të mira. Se po ta vësh re, nuk kërkojnë shumë. nuk i kërkojnë dasmat kaq të shtrenjta. Nëse do bjerë rasti. Po po po. Ashtu ka qenë dikur, po më duket se tani ka nisur që ti E po pastaj nuk martohem Blendi e vendosa. Nuk, nuk ha burgun, nuk ha burgun. Sepse dua dasëm të shtrenjtë. Po më ti ti mund ta bësh edhe pa burg, ti mund të fillosh punë ministër për shembull. Ja, po kjo, edhe kjo, edhe kjo është një zgjidhje. Mhm. Mirë, se kam vendosur, do aplikoj për ministër shumë shpejt. Ne do aplikojmë për në BE. Jigem bravo. Mirë, shumë mirë. E more vesh ti për këtë bar kafe Obama që është hapur këtu? Këtu këtu te na. Po. Jo, s'e kam marrë vesh. Obama vjen në Tiranë si emër bar kafeje. Dashuria e shqiptarëve ndaj presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara dhe ndryshimeve që priten nga ky president pasqyrohet në emrin e një bar kafeje në periferi të Tiranës, ku lokalit i është vënë emri Obama. Fenomeni i ashtuquajtur Obamamania vihet re sidomos tek të rinjtë në Tiranë që punojnë dhe menaxhojnë këtë bar. Menaxheri i këtij lokali thotë se arsyeja e vetme pse i është vënë ky emër lokalit është dashuria ndaj shtetit të Amerikës, duke theksuar gjithashtu dhe besimin e tij të fortë tek presidenti i ri, i cili do të sjellë ndryshime. Shqiptarët e kanë pasur të theksuar dashurinë ndaj Amerikës dhe ndaj presidentëve të tyre. Në Tiranë ka një shkollë që mban emrin e ish-presidentit Wilson, një rrugë me emrin e George Bushit dhe në supermarketet tona shitet sallam me emrin Kennedy. Po. sallam Kennedy. Që kur Obama është zgjedhur president, Obama mania ka bërë që në vende të ndryshme fëmijëve t'u vihet ky emër, por ky bar në periferi të Tiranës është ndoshta i pari në botë që ka emrin e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara. Dhe po ta shikosh, Ka dhe një fotografi ose një pikturë të Obamës Po, thot I came for the coffee E ka shkruar te këtu mm -hmm. Dhe Obama me një filxhan të madh Obama vjen Tiranë Por nuk na thot se ku është kjo Do të thonë që se do ta pinim kafen të zezë Do ta pinim te këmë Te Obama Te kafe Obama Edhe një cigare atje kështu Rahat e Edhe një cigare nga ato të kuqit Po lejohet brenda Meqë këta janë shumë pro-amerikan Se në Amerikë nuk lejohet që të pish duhan brenda Ja, po këtu në Shqipëri mm -hmm. S'ka, se mos do na shojë Obama ne, thjesht pikturë është. Shumë mirë. Atëherë mund të pim duhan qetësisht po. atje. Tani vin skorpionsat. Po. Kjo këngë quhet When the Smoke is Going Down dhe kam frikë Altin se as unë as ti nuk ishim lindur kur ka dalë kjo këngë për herë të parë. Kam unë. Edhe megjithatë vazhdon e fortë. Po ok, e ula, unë mund ta ul atë. Ok, mund të flasim normalisht. Po dëgjoni Dita Zë Fill programin e mëngjesit në Radio Rock. Ora është 8:49 minuta, 8:49 minuta. Jemi çdo ditë këtu nga ora 7:30 deri në orën 9. Ë ka çarë pak qielli, ë qielli përjashta, është dielli që duket tani, por megjithatë duket se po martohen arixhinjtë sepse ka edhe edhe shi që po bie. Njëkohësisht. Kështu thon, kështu thon, Altin nuk e di. Jo, kështu thon Blendi, është e vërtet, po. Mm -hmm. Ne i themi prapë atyre që kanë ndërmend të dalin çadrat t'i marrin se prapë kohës nuk i dihet. Duhet, duhet mund të pikoj, edhe mund të pikoj po. sot. Atëherë Obamën e pamë që ka ardhur në Tiranë në një dyqan kafeje, por uh, babit 13 vjeçar i kanë dalë tetë rivale, e more vesh? Tetë rivalë? Po. Atë babain 13 vjeçar nga Anglia që kishte dalë në fotografi gjithë ato Gjithandej nëpër gazeta ndonjë ah, trembëdhjetë vjeçari i vogël po. I kanë dalë tetë rivalë, kanë thënë që si e ja. Po, e kanë dalë, mendo tash se çfarë deri ku shkon? Sa vajz, sa kjo se kjo vajza 15 vjeçare, domethënë ka deri tani 9 burra të mundshëm, mm. sa duket, ëh. Paska bërë kërdinë kjo. Kjo që nga, më më shumë kjo ka filluar më herët se ajo 60 60 vjeçare. Atë mendova dhe unë, kjo do t'ia thyej Guinnessin asaj. Kjo do ta thyej direkt. Nga nga mosha 19 vjeç kjo ka arritur atje. Me këtë ritëm, me këtë ritëm, ë. Atëherë, po bëhet një test i ADN-s për atësinë e foshnjës. Kanë dalë të paktën 8 bashkëmoshatarë që kanë deklaruar se kanë qenë të dashurit e Shantellës. Adoleshentët i shtyu fama që mori çifti me fëmijë në të gjithë botën. Mediat angleze kanë dhënë hollësi të reja dhe të papritura në historinë e Alfie Patten, djalit 13 vjeçar që u bë baba disa ditë më parë pas lindjes së foshnjës Maisie, nga e dashura e tij 15 vjeçare Chantel Steedman. Të paktën 8 bashkëmoshatarë të tyre kanë deklaruar se kanë qenë të dashurit e Chantelit dhe, dhe kanë se janë ata babai i foshnjës së sapolindur. Një dreq e merr vesh nëse për të bërë deklarime të tilla adoleshentët i ka shtyr fama që mori çifti fëmijë apo uh, kanë qenë vërtet të përfshirë në marrëdhënie me Chantelën, po ajo duket si vajzë e ndershme Nga pamja e pak. Vetëm një fëmijë ka bërë në moshën 15 vjeçare, çfarë mund ta cënojë ndershmërinë e saj, si thua ti? I ka dhënë provat. Të gjendur përballë këtyre deklarimeve dhe në një gjendje presioni të vazhdueshëm nga kurioziteti i opinionit publik për ngjarjen, prindërit e Alfit dhe Shantellës kanë deklaruar se do të bëjnë uh, analizat e ADN-së për të parë nëse Alfi është vërtet babai i foshnjës. Mamaja e Shantellës, Penny, të lumtë për vajzën që ke rritur, është ajo që kërkon me ngulm madje më me ngulm se të tjerët që këtë test ta bëjnë, uh, siç thotë edhe tabloidi anglez The Sun. 15 vjeçarja ndërkohë insiston që testi do të provojë se babai me fytyrën e një fëmije, ë uh, i cili nuk duket më shumë se 8 vjeç, është babai i vërtetë pra. Ajo këmbëngul që Alfi është dashuria e saj e vetme. Alfi është babai i fëmijës së saj. Një 15 vjeçar dhe një 13 vjeçar. Inshallah, inshallah i del Alfi se pastaj do ishte e rëndë të paktën për Alfin. Qahemi neve për ngjarje këtu. Ndërkohë që s'është asgjë para. Ata bëjnë kalamaj dhe u dalin nga 2-3 prindër. Po, nga 8-9 pretendent. Kam një kështu të shekulli, thotë Zhade është gjetur në xhade, pranë një xhamie në lagjen Bahçallëk të Shkodrës. E kishin braktisur aty pa emër, pa identitet prindëror. Mm -hmm. U gjet nga punonjësit e policisë e mbështjellë me batanije ndërsa flinte e qetë. Wow. Si duket duhet ta kanë u zgjodh ky emër thotë edhe për shkak të vendit ku u gjet fo, foshnja Zhade. Mhm. Mm që ishte një grua muslimane. Zhade është ajo telenovela e famshme braziliane. Po. Edhe ta e kemi që e kemi. Pranë xhamisë është. Mhm. Mm vend musliman, e ngjisim Zhade sepse dhe Zhade muslimane ka qenë. Në Boston si ka përfunduar Zhadja te telenovela. Ke kaluar ndonjëherë nga rruga Las Vegas? Kam kaluar, isha në New York. Nga java e kaluar. Po. Mm. Ça ça ka ndodhur? Ke vën re se si kanë vënë emrat e rrugëve andej? Jo, s'e kam. Emrat e rrugëve në Kamëz, emrat e rinj të rrugëve janë George W Bush, Las Vegas, New York City. Oh. Të tilla. Po, po, po, po. Po ne kemi mungesë shumë emrash. Shikoj tash, duhet marrësh guximin. T'i thërrasësh gjërat me emrin që kanë, të bësh edhe një goditje me këpucë se të vijnë nuset vetë. Kjo do të ishte këshillë për ministrin. Po. Shiko tash. I ofrojnë të bijën gazetarit që gjuajti Bushin me këpucë. Mm. Një egjiptian të mërkurën i ka ofruar vajzën e tij 20 vjeçare gazetarit irakian Muntazir Al-Saidi, i cili të dielën në Bagdad kishte gjuajtur me këpucë presidentin amerikan George W. Na merr se se po, duaj këtë tani. E, e bija quhet Amal Saad Guma, përndryshe është studente në Universitetin Minia të Egjiptit Qendror dhe është dakord me këtë ide. Do ta kisha për nder, do të jetoja në Irak, posaçërisht me këtë hero, ka thënë ajo në një bisedë telefonike për agjencinë e lajmeve Reuters, babai i saj, Saad Guma, ka deklaruar se e ka thirrur vëllanë e Saidit me emrin Dergham dhe i ka paraqitur këtë ofertë për martesë. Nuk kam mundur të gjej diçka më të vlefshme që t'i ofroj, kështu që jam i gatshëm t'i siguroj asaj kredi apo çfarë të ketë nevojë për martesë, ka shtuar ai. Veprimi i Zaidit ka shkaktuar jehonë të madhe në mbarë botën, veçanërisht është mirëpritur në mesin e arabëve, të cilët e gjykojnë Bushin për invazionin ose pushtimin, fjalën më shqip, në Irak dhe mbështetjen e Izraelit. E shikon pra? Jo, do. I ka thënë, aq aq shumë i ka pëlqyer ky djalë për guximin e tij, se ka thënë, dua ta marr jo. dhëndër. Po, e kam për nder, ka thënë që t'i jem përkrah. T'i jem vjehrri këtij. Ja. Po, ndërkohë. Trimit, pa këpucë. Ëh. Uh -huh. Jo, çdo njeri që mund t'i afrohet ti mund të bëhet i famshëm në gjithë botën. Michael Jackson Blendi nuk e di nëse e ke marrë vesh apo jo, po do të rikthehet në skenë. U, uh, prapë. Po, sot konferenca për shtyp në Londër. I love Michael. Pas muajsh të tërë lajmesh të vërteta dhe thashethemesh, duket se ka mbërritur momenti i rikthimit për këngëtarin Michael Jackson. Unë s'e di ç'do dali ky se. Është i keq shumë. Ky ky do ky tani është bërë. Mhm. Ndërkohë Britney Spears. Britney Spears vazhdon të këndojë akoma. Mhm. Tani meqë ti e kishe te këpucët dhe te dhe... Dhe te ai që i ka gjuajtur, ne do të gjejmë Dancing Shoes Ja ku rikthehemi tek dita zë fill programi i mëngjesit në Radio Rock. Ça ke. Si dëgjova një zhurmë, apo më bënë veshët. Nuk urdhra. Duhet të të më veshët. Çja. Oh. kemi uh, kemi fundin e programit e kemi kushtuar përsëri uh, zotit zotit Ylli Pango. Ylli Pango. Uh, prandaj kemi një një sërë përshëndetjesh që vijnë nga nga dëgjues të ndryshëm. dhe nga unë dhe Altini. Të gjitha janë për zotin Ylli Pango. Pango përfshirë në një skandal seksual. Tjetër. Një gazetare e maskuar regjistron përpjekjet e ministrit për ta zhveshur. Videoja. Videoja. Berisha shkarkon. Shkarkon Pangon. Aha, kjo është lirimi. Lirohet qeveria. Kryeministri vendos largimin e ministrit të kulturës pas shfaqjes së videos. Okej, okay, jepi se po marr një telefonat ndërkohë. Telefonat, po. Jo, uh, do ta marr telefonatën dhe do të flas pikërisht këtu po. Do flasësh aty? E, nuk e, nuk më ngrenë, do të ngrenë, nuk duan, po si po doni, po doni. Dakor. Ne vazhdojmë prapë me tonën. Ë, e, jo, neve këtë këtë pjesë programi ia kemi kushtuar lëtyrës, që ishte ministër deri dje, kështu që përshëndetim. Që është po kur, kur, kur, kur të vjen do t'i heqë ta Prokuroria mund të hetojë ish-ministrin që i bie për Prokuroria mund të nisë hetimet pas shfaqjes së videos skandaloze te emisioni Fiks Fare A mundet? Po është, është e lejushme? Po pas shfaqjes së videos skandaloze Më më që të so, se nuk të bën që njeri me zor Se nuk Se nuk jam ajo kategori unë Nuk jam, nuk jam niveli zero Ideja është kjo Në agjencinë e turizmit e kam menduar që ka një vend për vajzë me pamje dhe me shkollë mm -hmm. Tani në atë agjenci varet nga unë Se është drejtoria ime po. Zakonisht bëhen panaire të Shqipërisë për turizëm Dakort? Mm -hmm. Dakort, je dakort Dakort i thotë e shkreta E pra, ishte gjithçka për këtë Dita Zë Fill mm -hmm. të sotme. Mhm. Mm dhe përshëndesim edhe një herë Ylli Pangon nga ky emision. Po. Çfarë ishte ky? E, kështu, do japim fund pra. Jeni duke dëgjuar Dita Zë Fill, e dëgjuat edhe për sot. Nesër takohemi përsëri për programin që e mbyll javën, ditën e premte. Ë, e ka gjetur Besi, e përshëndesim edhe një herë. Gjegjëzën, në qoftë se do të kishim katër palë ose çorape të katër ngjyrave të ndryshme, duhet që të nxjerrim të paktën uh, pesë copë që të sigurohemi që kemi dy që janë njësoj. Oh. Okay. Such an idiot. Give Get off my property or I'll call the cops on you. Ky është uh, Napoleon Dynamite. Lucky. Lucky. Sweet. Dang. Admirues të rockut jeni me fat. Ky është Radio Rock. 104.6 ton rock.